što ovom vremenu, jer ja sam iskreno mislio da neće niko doći i već sam je opustio, rekao, to ćemo doći. Ali ovaj, zato ću vas obradovat hadisom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u kojem stoji da je rekao, da je zabilježio imam muslim u svom sahihu, a prenio je hadis Ebu Horeira radi Allah anhu bi svojim štama kaumun fi bejti mingu juti Allahi jetlune kitab Allahi wa etida rasunahum bejnahum illa nezalet alihmu u wa bašetum rahma wa hafetum malaika wa u milahu fi min indahum Kad god se grupa ljudi skupi u jednoj od Allahovih kuća, Allah na njih spusti smirenost, obašte ih milost, oprosti onima koji su, koji su tu i spomeni Allah kod onih koji su kod njega. To jest u tom uzvišenom društvu, najuzvišenijem koje može biti, to su meleci koji su u blizini Allahovog arša. A nakon toga večeras govorimo o jednoj temi koja bi za svakog čovjeka trebala biti najvažnija tema. A to je iman. Vjerovanje. Čovjek je meni stvoren da bi vjerovao i obožavao svoga stvoritelja. Oma halaktu džinu, on se illa li budu. A džine i ljude stvorio sam samo da bi me obožavali, kaže Allah Đelešanu. Ona kad glasna fi kulli umetin rasula, a ne budu Allah ili budu ta bud. Svakom narodu smo poslanika slali s porukom Allaha obožavajte, a klonite se drugih Ona budu Allah, ona tušiku bihi šeja. Allaha obožava i nikoga drugog s njim. A kada robuke Allah tako illa i ja. I tvoj gospodar je odredio da samo neka obožavate. To su sve ajeti koji govore o najvažnijoj stvari u životu svakog čovjeka i smislu stvaranja svega. A to je robovanje i obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. I to je njegovo pravo. Kod njegovih stvorenja, kao što je zabilježio Imam Buhari, Imam Muslim u svojim, u svojim zbirkama, <clears throat> od Muaze bin Džabela kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam eh, poveo da se sobom i eh, zajedno bio s njim na su rekao mi ja Muaz a tebri ma haku Allahi ala ibad o Muaze znaš ti koje je Allahovo pravo kod njegovih robova kod njegovih stvorenja kut Allahu Rasuluhu alam kaže mu Muaz Allah i njegov poslanik najbolje znaju a onda poslanik sallallahu alaihi wa sallam reče haku Allahi ala ibad vola vola يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allahovo pravo kod njegovih stvorenja je da ga obožavaju i nikoga drugoga s njim. ćemo kao Znači, to je <clears throat> Allahovo pravo kod njegovih stvorenja, to je sveta života stvorenja. I to je u ljudskoj prirodi. I čovjek koji ne obožava svoga stvoritelja, svoga obskrbitelja, onoga koji mu, bez koga ne može okom trepnut, kako je poslanik sallallahu alaihi wa molio u svojim domama vola te filmi ila nefsi taj, ne prepusti me u sebi nikoliko okom čovjeka trepne. Osjeća u svojoj veliku duši veliku prazninu koju ne može ispuniti ići, Ne može ispuniti bogatstvom, ne može ispuniti tjelesnim uživcima, ne mogu čak ni ispuniti najveća radost u kada za čovjeka, bar tako mislim za većinu ljudi, to su djeca, ne mogu ispuniti tu prazninu, ako ne nema tog obožavanja, rogovanja i predanosti Allahu subhanahu wa Nadanju od njega, strahovanje od njega ako čovjek pogreši. Zatim, želi, oslanjanje na njega, kad se nešto odluči da se hoće uraditi, da se čovjek osloni na svoga stvoritelja, da će to olakšati, pa i ako se ne on kaže Allah, Allah što zabri to je najbolje. I tako dalje. Sve su to vidovi obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala i to mi sve jednom liču nazivamo iman. Vjerovanje. I bez toga čovjek zbilja ne može i bez toga čovjeku je teško i na ovom svijetu, a ovom svijetu da i ne govorimo bez imana na onome svijetu nema se Zbog toga ćemo večeras govoriti kako ovaj naš ovdje sahibija govorio o nekim znacima slabosti imana, o nekim uzročima zašto nam ima slabi i o nekim a, oporukama ili preporukama kako spriječiti opadanje imana i kako ga ojačiti. Što će biti i samo težište ovog predavanja. Pa mi <clears throat> govore o nekim znacima slabosti. Da li ima slabiji ili je uvijek isti? Nema nikakve Da ima može nekad biti jači, nekada može biti jači, a nekada može biti slabiji. I zato imam hakim, Zabilježi bilježi u svom istadraku. Hadisa koji je rekao da je kao imam Zehebi i Šehrbani, rekao su da je hadis vjerodostojan koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Inna al-iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu al Iman se troši u vašim grudima kao što se troši odjeća. Kupiš je nova, izdana, listana, jedno pranje, drugo pranje, jedna sezona, druga sezona, dođe jedna sezona, kaže ovo se više ne može nositi. Allah te obskrbi imanom, vjerovanjem njega, obožavanjem njega, namazom, zikrom, postom, učenjem Kur'ana. I to služi, ali se troši. Onda dođe čovjek, kaže u više ne može služiti. I zato poslanik na kraju ovoga kaže, Festavu الله أن يجدد إيمان I molite Allah da obnovi vaš iman. to znači? Znači da se iman stalno mora obnavljati i može pomalo spadati i opadati da čovjek ne bude više da čovjek nema imana nikako ne osnovi. Zato je vrlo važno poznavati koji su to znakovi da možemo prepoznati kao vremena reagirati Zbog čega nam to slabi ima, je ono najvažnije, šta nam to jača ima i kako da zaštitimo njima. Pa kažu učenjaci, prvi znak slabosti imana, da je nešto nije u redu s čovjekom, to su griješi i grubo srce. Kad čovjek ovako pada u grije i bude mu jedno, to nije dobro Pazite, što naši učenjaci kažu, nije to problem padati u grije. Ljudsko je past u grije. Ne može čovjek biti nikad bezrešan. Ali ovako padanje u grije. I grubo srce kad se padne u grije, bez osjećaja. To nije dobro. Tu je već znak da nešto nije u grije. A kad čovjek pogriješi, pa mu je žao, pa mu je kriv, pa i zaplače zbog toga. Daj na kraju na dobro. I zatraži svoga gospodara. I na njega se odnosi hadis koji je imam temizi u svom A imam nevi ga je također smjestio, odnosno uvrstio u svoj zbirku 40 hadisa. A to je hadis kupci u kojem Allah Đelešanu kaže Moj rob zna da ima gospodara koji prašta pa ćemo prostiti i sve dok me moli ja ćemo prostiti. A prije toga hadis govori o tome da čovjek uradi jedan grijeh pa se iskreno pokaje, pa opet uradi isti grijeh, a opet se iskreno pokaje, pa opet uradi isti grijeh, pa opet iskreno se pokaje. I na kraju ono samo kaže, moj rob zna da ima gospodara koji prašta i dok me moli ja ću mu praštati. Ali kada je to? Kad čovjek uradi grijeha osjećaje. Boli. Koka kao što je Abdullah bin Mesud, kako se bio živom Bukhari od njega predaju, da je rekao da vjernik osjeća svoj grijeh kao veliko brdo nad glavom i strahuje da neće pasti. A munafik osjeća grijeh kao muhu ili komarca koji je pao na njega i ima komarca i nikom ništa. Helen da ne dunimo oko ovoga, to je jedan znak. Drugo, olahko shvatanje i važnost. I jedan, kako bi rekao, neprimjeren odnos prema i važnicima. Šta to znači? Ograničit ćemo se na nas. Prvo, ne paži na vrijeme. Drugo, i kada kvalja namaz, radi to brzo, radi to bez strasti, bez unošenja, bez išta. Znači, samo onako što našem narodu kažu da ispadne niša. A naš poslanik sallallahu ovaj wa rekao je, čovjek će sluga namaza imati samo onoliko koliko je srce bilo prisutno. Ništa više. Prema tome, <clears throat> ovako to i mladite te slično, jedan taj pakav neprimjeren odnos prema njima, nepotpuno izvršavanje slično, to isto znak slabosti ima. Uzmu primjer hač, sad je vrijeme hača. Čovjek ima novac, ima sve, zdrav, mlad, ima novca da može i suprugu povesti, djecu ako treba, cijelu porodicu. Međutim, šta radi? Nešto čeka. Odgađa iz godine u godinu, a ima ih koji i ne misle o tome nikako. To je također znak slabosti. Iako dodatni učenjaka međuna i učenjaci angelijskog fika i još neki kažu da čovjek ako jednom stekne uslove za hač i ne obavi ga njegovim sebebom zbog odgađanja ostaje dug njegov hađata zbog toga što je mogao i kažu da je mlađe godina obaviti hač čini se ispuni uslov. Hmm. Dalje, tjeskoba u grudima i neosjećanje Kur'ana. To je najviše što pogađa danas ljude, to je ta tjeskoba. Ljudi su toliko naprijed, toliko tjesni, iako kad biste ih poredili život kojim žive danas, i život kojim su živjeli ljudi, ne znam, prije 50 godina ili, ili, ili više, 60, 70, pogotovo taj period posle onog rata, neuporedivo se bolje živi u tim nekim segmentima nego što se prije. A sad što mi ne možemo, nemamo para da kupimo sve što bi htjeli, što nam se do nevako otvorio, to je naš problem. Ali što se tiče osnovnih ljudskih potreba, odjeće, obući i ostalo, puno je bolje, to znaju ljudi koji su bili poslovno znate i pitati koji nisu osjetili to. Međutim, uprkos Velika je tiskova, uskogrudnost, niko nikog ne može prihvatiti, niko niskim ne može naći zajedničku riječ, svađe, izbijaju ni zbog čega praktično. To, to se čak osjeti i u porodicama. Porodice pučaju. razvodi se, E, djeci se nanose nepravedno neke tjelesne povrede u smislu ovoga, a samo zato, pazite sad, nije u pitanju odgoj, nego je baš u pitanju to iskarivanje prijesa na djeci. I A upravo tako je skoda čini čovjeka tu da sve te stvari radi bez razmišljanja o posljedicama i bez traženja vijeka što je naj, najgore. A vijek ti skobe u grudima je upravo stabilan imanje ima koji se temelji na spoznaji i na stalnom obnavljanju. I to čovjek može primijetiti na sebi. Kad me već ima, osjeća se ljepši, bolji, prihvata stvari oko sebe i život oko sebe sa puno više radosti i puno više <clears throat> razumijevanja nego kad mu ne ima pa on praktično jedan da može sam sebe podnositi, a kamo li drugi oko sebe. Zatim skoga <clears throat> je znak slabosti Da Dalje kažu također nema prema griješima koji se dešavaju u čovjekovoj porodici i oko njega. Postane u svijetu Da li neko uradio grije, da li ne uradio, da li se u njegovoj porodici gledaju serije u kojem ima nemorala, u kojem ima bude Često se dogodi da je prije par godina još navodio. Zavesio sam se tu baš u jednoj kući gdje sjedi svekar i svekara, mlada i <clears throat> ovaj, mladoženja, sjede u unuci, tri generacije sve porodce skupa i sjede zajedno piju kafu pred televizorom, a na televizoru zbilja ali u vašem upravo ne moram iščenjati nekim serijama ili filmovima i slično. I to svakom sve jedno. Nikom ništa. Znači, raditi grijeh je jedno, međutim, više jednostavno ne reagiranje na tu pojavu i slično, to je znanje da je problem sa imanom, da to nije, nije u redu. <clears throat> Također kažu znakova slabosti imana, iako je to malo više vezano za ljudi koji vole popularnost, je da voli da pojavljuje se, da bude popularan, da se zna za njega, da se čuje i tako dalje i tako dalje. Što je od suprotnosti, što, što je došlo od istina da je vjernik skroman i da vjernik pazi <clears throat> na svoje djelo. Također pretjerana škrtost i od svojstva ljudi koji imaju jak ima, nego naprotiv. Također spominju <clears throat> što je često <clears throat> da se ne budi računa ili da se omalovažavaju dobra djela. Znači čovjeku kad ima poraste i kad ima snažan svako dobro djelo drži se za i, misli da, da mu baš to može biti spasonosno djelo koje će prelagati. Međutim, kad čovjek ima napad. pa ne to vodi računa u svojoj vladi dobrih djela, ne u spisku svojih dobrih djela, i sve mu postaje manje važno, čak i velika djela koja su važna, on umanji i gube važnost kod njega. To je također znak slabosti i nada. Također, od znakova koje se navode na slabosti mrava. je nestrpljivost kad čovjeka zavisi nesreća. si ga neka nesreća, saobraćaju nesreća, smrt voljene osobe, gubitak i metka. Ako se čovjek u tim trenucima ponaša kao da mu je sve <clears throat> kao da više nema izlaza, gotovo, završeno, izgubio nadu, ne za njega život završio i ostalo, to nije dobar znak. To je znak da je čovjek više vezan za to što je izgubio nego za Allah stvarno tela Koji daje i uzima šta hoće. Daje kome hoće šta hoće i oduzima koga hoće šta hoće. Sve u njegovoj vlasti. <clears throat> Također spominju puno rasprava i puno prazne priče. od znakova slabosti imana je puno rasprava. Kako na personalnom nivou, tako na nivou naroda. I to možete primijetiti koji se da istorija kad su muslimani najviše raspravljali, najveće su gubitke trpili. Najviše su gubili, najveće gubitke trpili. Ništa, ni o čemu nisu napravili, a rasprave su bila to Tomovi knjiga o raspravama, nekakvim o jednoj stvari, odnosno jednom pitanju koji ne zavređuje više od pol sata priče. Rastu, priča, ovo, ono. Kako god na tom nekom višem nivou, tako i na pojedinačnom nivou, čovjek ako puno priča, uh, onda malo radi. Malo radi na priče. A to nije dobro za imanje. I također spominju jedno što je možda karakteristika više, više za žene, a i za muškarce također, pretjerana briga o svom izgledu, o svojoj hrani, o odjeći, o obući, o naravno kako izgleda, da li je igučna ovdje ili igučna negdje iza ili ima neka snala ovako ili ovo ili ono Allah je lijep i voli ljepotu. Ali to spada pod pravilo umjerenosti u islamu. Ali pretjerivanje u vezi sa tim nije dobro. Također se uvajaju te znakove slavosti Hrana, to su neke slabosti. Nisu sve. Ali šta su razlosti? Prvi razlog je udaljenje od imanskih sila. Od prostora u kome se govori o imanu, u kome vlada iman, u kome se osjeti iman. To su prostori džamija prije sebe, a i kućni prostori koji, u kojima je napravljen takav ugođaj da se iman može osjetiti. Jer od velikih razloga Čovjek kada dođe, ide po, po, po predavanjima, dersovima, halkama, međutim kad dođe kući, ili kad dođe u društvo koje ne vodi računa o tome, ti njega vidiš, on se promijeni iz srca. Kako god dobro društvo utječe na čovjeka, do, do, da imaš, imaš to ako možeš tako reći, tako isto i loše utječe na čovjeka. I kako god hoćeš čovjeka pošaliti, na takva mjesta gdje nema imana, gdje nema mirisa imana, gdje, gdje je grijeh ili nešto slično, to će se osjetiti na njim. Prema tome, izlazak iz tih ovaj, mjesta gdje se osjeća iman slično, nema nikakve sumnje <clears throat> da je razlog opadanje imana. Dalje, gubljenje uzora u vjeri i traženje znanja. Uzor u vjeri je veoma važan. I ljudi koji imaju nekakav uzor u svom vjerskom vladanju, znači imaju čovjeka po kome se vladaju, bio je taj, taj, dobar i tako veli, obično imaju u sebe ili razlog da duže i tvrće drži se, drži se Kao i traženje znanja. Inače, usput, ovaj, da iskoristim se priliku da kažem da je tražiti širijesko znanje hasa. Svakom čovjeku. I mora naučiti komu je gospodar, koja mu je, šta mu je vjera propisala i o poslovniku mora naučiti minimum da može ga spoznati. I to treba će svaki čovjek biti pitan u kameru. I ako ne bude naučio na i vladao se po tome, neće moći položiti ispitaj na kad kada budu melice pitali ko ti je gospodar, koji su vjerni protiv poslanika. I tako se tumači hadis poslanika sallallahu alaihi sallam koji je rekao Dale u ilmi kariratun ala koju muslim tražite znanje je farz svakom muslimanu, to jest i muslimanci. Dobro, dalje. <clears throat> Boravak u sredinama gdje se radi vijest. Znači imamo nekakve tri vrste sredina koje možemo napraviti neku razliku ovdje kod nas Prva sredina to je imanska sredina gdje govori se o vjeri o Allahu subhanahu wa ta'ala, uči se Kur'an, uči se hadis i tako dalje. To je najbolja sredina. Imamo sredinu koja je veoma loša i gdje se radi uglavnom grijeh. Ili se govori o grijehu i slično. To je najgora sredina. I imamo sredinu gdje nema od toga ništa, recimo radne sredine gdje se radi, gdje se morali, ili vano kući negdje. Gdje je neka ta sredina? Ljudi jednostavno žive i imaju svoje dnevne obaveze. Čovjek bi trebao da negdje se kreće između ove dvije sredine, najbolje i ove srednje, a trebao bi da pazi da ne zalazi u tu sredinu. Poslanik je u tom smislu zabranio, iznio određene zabrane, između ostalog rekao je da čovjek ne sjeda za sofru na koju pruži oko. Znači, to je sve u tom, u smislu te zadnje. Također, jedan je od razloga prevelika prezaposlenost dunjalukom, djecom, obavezama tim, tu je vrlo teško naći mjeru, naročito zbog današnjih tempa života, vremena i tako dalje, a upućen je onaj koga Allah upućuje. I jedan od najvećih razloga, znači, te sestre, to govorim za sebe i za sve te u mnogo hadisa sam malo i ga kao glavni izvor grijeha, a inače učenjaci kažu <clears throat> tri su glavna razloga svih grijeha. To je nada i mišljenje da će čovjek živjeti dugo. Zašto ljudi inače ne Kad bi čovjek stalno što je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kako bih Imam Bukhari rekao, kon fi dunja kemne ke varid, Allah se. Budi na dunjalku kao stranac ili prolaznik. Kad bi tako razmišljao, da kad danas je je lakše mi sad, razmišljao da možda neće kad jutro, da će preseliti, da će umjeti. Koliko ima, kako pjesmi kreće, zdravih koji ne osvanši, a bolesnih koji dugo živiše sav masan, jer ne se od bolesti, nego se umrije od kadera. A kad je kome suđilo, niko ne zna. I to znači čovjek živi dugo, pa treba ovako, pa potiče kamatu zato što mora, ne znam, ja nešto ovako, pa ovo, pa ono. Kad pogledaš sve sve tome razlog, to što čovjek misli da će živjeti, Bog zna koliko, ili najmanj ruku ne misli da će umrijeti. E, to su ti neke razlice. Ja sad ono ne Kako mi to da sačuvamo svoje imane, kako da ga čemu? Prvo, znanje. I rekli smo da je znanje farzaj. Ima znanja koje je farzaj, ima znanje koje je farski Far Farzaj to je znanje koje je na svako pojedinstvo. Svaki pojedinac mora od islama naučiti o svome gospodaru da ga zna da ga može obožavati, Zatim u svojoj vjeri da se po može vladati u svom svakodnevnom životu od ibadeta i međuljskih odnosa i zatim u svom poslaniku sa sredom da može da zna reći komu je poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam da zna o njemu osnovne stvari s čim je došao, kako je došao i s To je taj znanje. I od toga se to je, i to mora svanjati, mora se i to naučiti. Nakon toga dolazi Kur'an, pozivanje za Kur'an i razmišljanje o Kur'anu. Bliži ima Bukhari je od Huzeyfe na anhu i drugih nekih ashaba koji su rekli poslanik nas je poručio imanu pa nam onda Kur'an povećavao iman. Znači ide iman da se uzme, nauči, savlada i i vlada se po a onda Kur'an je taj koji je održava iman i koji I kad se čovjek druži redovno sa Kur'anom, uvijek će ono naš uvijek reći na ajet koji će mu ojačati iman, osvježiti iman i izaći bogatiji za to jedno iskustvo. Makar ga učio s nerazumijevanjem i ponekad pogledom prevod. Prevod značenja. A imamo sad tefsire, imamo sada i tumačenje, imamo i i tako dalje. Treće, rad dobrih djela što više. Kad kažemo što više, dobrih dijela ima puno. Međutim, važno je da čovjek izraši farzove, a onda od nafila najbolje da se drži sunneta koji je došao od poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a ako mogne više, dobro je. Ako ne mogne više, to je dobro. Uspod kad govorimo na filama, mi smo deset dana Zulhidžeta i pošto je u utorak Arefat, znači u utorak bi trebalo posjeti dana Arefata, a Bajram je po zvančnom proglasu islamske zajednice u četvrtak, tako da e, kurbane i klanjanje Bajrama e, treba raditi u četvrtak kiša je također se preporučuje da se radi različiti ibadete. Da se čovjek ne ograniči samo na jedan ibadet, pa da mu to postane nekakva rutina. Nego kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio u toku dana različite ibadete. Od zikra, učenja Kur'ana, obavljanja namaza, posta, čitanje neke knjige, dobročinstva prema drugim, davanje sadake, znači, pomaganje drugom u nekom poslu, ako ima nekog posla, pružanje nekom pomoći, ako neko zna, mislim, ako, ako je obušna zato i tako dalje. Znači, ljekarske pomoći i bilo kakve druge vrste, sve su to dobra djela za koje ako voda slijedi Da Dalje, <clears throat> što je vrlo važno, da čovjek uvijek ima djelo koje radi tajno za koje ne zna niko osim on i njegov gospodar To je bila praksa naših prijedavnika i učenika. Počeš i da shava pa Svejedno bilo to dobro djelo od ibadeta ili dobročinstvo prema nekom. Ali da ima nešto tajno, zašto niko ne zna. Recimo, Ebu Bekr, radi Allah, ima puno tih djela javnih tajna. Za jedno, otkrilo se tek nakon njegove smrti. Šta je bio? Bila je jedna starica koja je bila stara. Stara. Ne sjećam se da, da bude iskren da li je bila slijepa, ali znam se da je bila stara jemča. I on je svako jutro odlazio, namiri sve što treba, pomuze, koze i ovce su tada u tom društvu bilo običajno da muškarci muzu, a ne žene. Morat smo mušti tada pripremi sve što treba i onda ode ostanete stvari. Tek evo, da radi Allah vam otkrio je to kasnije, slijedio je na prijemogu Rubeka, pa je kasnije vidio onako njegove smrti gdje je to ovaj, Rubek išao i našao je šta je radio Rubeka. Od domaćinstva prema tvojim starčima, prema te starješima, koju nije mogu služiti. To je samo jedan primjer. Može čovjek imati neki post za koji niko ne znači. Ili neku sadaku kome pomaže nekom za koji niko ne znači. Smo poznati su slučajevi da je bilo učenika, pogotovo prije, koji završiš recimo školu, a ne znaju odakle im stipendija dolazi recimo svaki mjesec sve do određen iznos. Ali recimo, za to određenog čovjeka zna se, neki ljudi znaju da on to daje naksos svaki mjesec. A ove drugi ne znaju. Prema tome neko tajno djelo da je to poželj. <clears throat> Dalje, često sjećanje na što Postoje dvije stvari u šarijetu za koje nam je naređeno da smijemo, odnosno rečeno nam je da smijemo preći granicu, da ne moramo biti umjereni. Inače se u islamu uvijek traži umjerenost. Traži se da čovjek bude umjeren i u ibaditima i u međuljskim odnosima i tako dalje. Međutim, došla je naredba ili dozvola da se u dvije stvari smije malo, ajde da kažem i mislim odnosno da se malo više to radi. Prvo je spominjanje Allaha Đelešanu. Ja i na Amenu, uzkuru Allahe dikram. o vjernici, Allaha spominjite puno. Znači, spominjanje Allaha Đelešanu po sunnetu dole, zikrom i tako dalje. Međutim, i opći zikr. Nije sporno ako danas deset hiljada puta kažeš subhanallah. Ali ne se vjerujem da je to sunnet. Nego opći zikr, znači spominješ svog gospodara Allah spominje. Nema nikakvog, nikakvog spora. I drugo, da se često sjećamo sanatiju. Kako je u Davudu svom sudenu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Takiru min zikri hazim in je Tolke sam svojim. Često se sjećajte onoga ko će vam sve slasti iz korijena iščupati. To jest smrti. Poslanik sallallahu alaihi u početku zabranio vas hadima da posjećuju kablove dok nisu iščistili te kumule jer oni vas posjećaju na, na ahiret. Kaže, učenja se većina učenja bez da se odnosi na žene. Da je i ženi dozvoljeno i što više poželjeno da posjećuje kaborove da bi se prisjetila, s tim što postoji u televiziji u sunenu hadis, koji proklinje žene koji odlaze na kaborove. U vezi s tim hadisom ima dva, dva stava. Jedni kažu da nije vjerodostojan uopće Prema, tome kao takav ne, ne uzimaš u obzir. Drugi kažu mi rodostojene, ali sa tekstom koji glasi, koji često posjećuju kabrove. Znači, koji često posjećuju kabrove. Znači, da ne pretjeruje u tom nekom posjećivanju. Ali da se prisjeća, ako je slično, svakako može. Dalje, što je također pohvalne je Da se čovjek priboja na ružnog završetka samoga smrti. Ružne smrti u smislu kako će završiti. Hoće li mu biti zapečećeno sa imanom ili će biti zapečećeno nekim drugim se zašu. Jer poslanik sam Allah je rekao mara amali bil Djela će se vrednovati po završetku kako je čovjek završio. Ako je čovjek bio, rećemo, nemusliman 60 godina, i onda u 60. godini, prvom danu 61. kaže La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, i umre i preseli, taj čovjek će A ako bi živio 60 godina, kao musliman, onaj, onaj prvi dan nakon 60. godine, bila pređe u kufar ili slično, taj čovjek neće učiniti. Djela se vredno prema završetku, a onda kašnije, kako za ošetak bude, ide onaj hadis, djela se vezuje prema namjerama. Kada bi? Ali, prijedno je, zato što naši učenjaci često znali po cijelu noć provesti i samo plaćući i govoreći u kojoj sam ja skupin, kako će ja završiti. na teoli jednom smo govorili tako malo, vidjeli kako, kad se spomenu grijesi, tako plaće često, da smo govorili, pa zar stvarno tebe toliko straci i grijeha slučaja? Pa uzme šak prašine i ako kaže, se za mene nisu nekoliko ova prašina. Nisu svoj problem. Nego ja se bojim da me ti griješi ne izdaju na smrtnim mukama. Pa da zbog tih grijeha na smrtnim mukama preselim samo na svijeta ne znam. I zato kažu, jedan muslima kad neuki, neuki se odnosno koji nisu učeni, boje se kazne za svoje grijeje. A učeni se boje kufra za svoje grije. Znači grijesi sam ne sebi iz zadesili. Ali oni su opasni zato su slabi čovjeka. I baš u tim teškim momentima izdaju čovjeka. Evo prime za to. U bitci na Huneinu. Čuli ste za bitku na Huneinu? Kad je bila bitka na Huneinu? Ko, ko zna? Bitka na Huneinu. Ja sam na Huneinu u osmi godini po i to nakon povratka iz Mekije. Osvojena je Mekka i vraćaju se mušici, mušičkog plena napada sade, želeći da im se osvijeti i tako dalje. I bilo ih i puno. I onda su zanadali se svojom govornošću i tada je Allah dao lekcije, podučio ih ako se pobjeđuje s njegovom pomoću, a ne sa brojiš, to je sa imanom, a ne sa spravom i amatkama. I kad su došli, većina njih se razmišljala. Na kraju kad on samo govori o prebici, u ajetu kaže Innama sve zemljahom šeitanom i danim Oni koji su pobjegli tog dana, a bježali s moru polja od najvećih grija, pobjegli su zato što ih je šetan na to nagovorio zbog grijeha koji su prije toga. Znači griješi neki koji su počinili prije toga. Otvorili su vrata, učinili su slabost, ostavili ih tako da ih je ovaj tu šetan mogao navesti. Također, da čovjek ne razmišlja da će živjeti dugo. Naprotiv, čuo smo ono prije hadis da poslanje za sebe kaže kako leži imam Buhari od Abdullah ibn kod ti dunjak je neke do nadru sebi. Budi na dunjalku kao stranac ili kao prolaznik. Kad učinjač hadis nam daje dva stepena. Prvi je da budeš kao stranac, to je što neko mjesto boraviš i uzimaš samo ono što ne treba da boraviš na tom mjestu. Jedan stranač ako je u nekom, nekom mjestu, ne gradi kuće, ili gradove, zna da mora mora se vratiti i drugi stepen, to je kao prolaznik. On još manje uzima. Ako recimo čovjek ide iz Sarajeva, u zemlju u Sarajevo, i navratio u kakav. Prolazi to kakav. On će uzeti u kakvu još manje nego s koji živi u kakvu, ja mislim, Sarajevo. Znači, ili kao stranac, ili kao prolaznik, kaže Abdullah sam sad misla, to jest, kada omrkneš, razmišljaj da nećeš slaniti da će te Allah uzeti za u toku noći, a kada ostaneš, ne razmišljaj da ćeš ono. Da ćeš u toku dana kroz Također, razmišljanje o bezvrijednosti dunjavka. Spravo. Čovjek prije svega uloži, namuči se, uloži svoj napor, trud, e, intelektualni trud, novac i ostalo. Zatim može biti, može ne i ako bude zbog sveg truda i ostalog onaj koji je obično to zaradio i ne uživa u njemu. U tom dunjaloku koji je dobio i stekao. Jer nema kad, prvo zbog umora, drugo zato što razmišlja o novom, novom, novom, i što je najgore, što se većina ljudi boji se ćemo i ono što je dobio, Znači, to, strah je za njega. Znači, razmišljanje o tim nekom prolaznosti tog nauka, a da je obrnuto. Ništa nije prolazno, ništa nema da će se trošiti, ništa nema da treba sticati, sve će dolaziti i zapravo jedan učenjaka kaže kada bi ahiret bio kamen, a dunjaluk slat, pametan čovjek bi razmišljao da zadrži kamen koji je vječan nego zlata koje je prolazno. A kamo li ahiret je taj koji je zlatan i ne prolazi, a dunjavuk je taj koji je kamen i još prolazi. Također je veličanje Allahovih svetinja. Mi smo imali od tog veličanja, da smo naši ljudi, znate, stariji, zamotaju Musaf, nisu dali da se vira do zadnji zamotaju ga da se ne plaši i tako dalje. To je s jedne strane dobro, s druge strane nije dobro što ga ne otvara nikako. U većini slučajeva, ali s jedne strane je to vrlo fin postupak koji ukazuje na naličanje Allahovih svijeti. Znači, za naličanje Allahovih svijeti, ono što je važno i vrijedno, ne treba neki poseban dokaz u šarijetu da kažeš moraš imati te isto zato i zato. Recimo ima učenjaka koji nikada u svom životu nisu dodirnuli knjigu koju islamskog sadržaja bi zapisali. Nikad. Iako je dozvoljeno da ima u vjeri nešto kaže ako vjeri nešto, samo za Kur'an vezano pitanje. Međutim, nikada ispoštovanja prema tom znanju i veličanja tog znanja koji je tu tom smislu je poslanik sallallahu alaihi wa sallam i propisao određene stvari, recimo kad služi u u da se palja dva rekata posla mešći, da je to mešći, da se da prije i tako dalje. Molim Vam, vas da da vam jača naš iman, ono da nas učini iskrenim pravim i jednostima i s onima s kojima je zadovoljno, da nam pomogne da izgledi dunjavučki za uzmavanje i spašeni i sretni i zadovoljni i da nam pomoge da pređemo taj posirat srupljuju najbrže i najbezbolnije što je moguće. Ovo su neki razlozi, ja mislim, svi iz nas smatram su podobni dobri, da budu koristi za ovu pomoć, toliko od mene, ufam i hadam sa krulma, u sallu lahu na nebijama. Allah se samo komentava nagradi profesora na ovako istom predavanju, a budemo ako ima kakvih pitanja, vezano za temu i mimo teme koji a pa bit će i od nas neka pitana, imamo neke skromne nagrade, pa svoje. Znači, ako imate prvo, vi pitajte šta vas.